ligno cae craboi, ciel surrogato por plastaggio. Videblas solvo por la monscala problemo pri plastai rubagioi. Arbai fibroi, cae crabai crustoi, el tivi materialoi, povus estonte consisti la pacaggio de nutrajoi. La cun montita materialo el la naturo, estas contraue al plastajoi compostebla. Oni productas la foliajon per spruz pistolo. Tavolon post tavolo alterne estas surmetatai nano consisteroi de crabai crustoi cae de arbai fibroi. La secigita fina producto estas travidebla compostebla foliajo cae ne nur aspectas ciel plastajo, set ciu estas ancao tiel utiligebla. Same ciel plastajo, la nov tipa materialo detenas oxigenon de putremai fructoi cae legomoi. Compare al comerce havebla poeto, la foliajo el caraboi cae arboi estas concerne tiun puncton ecz pli efficat, nia materialo tralassas sestec sep procento in mal oxigeno, ol celcai formoi de poeto. Tio signifas, che teoria gi povus conservi frescezzon de mangiagioi pli longe, clarigas ciencisto de la Georgia Instituto pri tecnologio en usono. Tia maniere, la foliaggio povus helpi reducti cromplasta rubaggio ancau forgetajoin de nutrajoi. Tion ebligas la cristalezza construo de la nov tipa materialo. El chemia vido, la foliajo consistas el celuloso el arpai fibroi cae el chitino, cio estas cerpata el crabai crustoi. Dum celuloso jam estas conata ciel biopolimero, en la alternativa productado de plastagioi, chitino esta suffice nova. Temas same, cielce celluloso, pri struktur dona polisaccharido. La solidezzo della suprajo resultas precipe el la maniero kiel chitino cae celluloso esta surmetatai. Ni ecconas che la chitinae in nanofibroi possedas positivan chargon, cae la cellulosae nanocristalloi negativan. Tiel ili estas tre bone alterne surmeteblai, cae creas bone cunligitan trancian areon, diras las scientistoi. Iu pli ofte oni ripetas tiun procedon, des pli dica farigias la materialo. Estus tiel ancau eble producti boteloin por keciupo, au teleraroin por unu foia uso, diras la usona esploristo. La esploristoi trovigas concerne la materialon, ancorau en stadio de disvolvo, sed ili estas optimismai, che la compostebla pacajo povos baldau aperi en la mercato, char mancas basa materialo. Pro la quanto da celluloso, cio IAM nun estas productata, cae pro la granda quanto da citin en havae forgetajoi en la fiscapta industrio, disponeblas pliol suffice da materialo por producti la nova in foliajoin, aldonas la esploristo. Por la seria productado de la pacaj materialo, cae porcheggi lau prese povu concuri cun plastai foliajoi, la productadae procesoi devas ancorau esti disvolvatai. Precipe necessas ancorau trovi voion por industrie producti citinon, cae necessas ancau plibonigi la tralasson de aqua vaporo por plibone teni exemple cuceto in suffice secai, sed anca por tio videblas solvo. Do espereble baldau, ni povos reducti la quanton da plastajoi por la conservado de nutrajoi.